So ons werk bietjie met spices hier in die aanddienste. Vir die volgende kwartaal so tot en met die vakansie gaan ons bietjie fokus op die spasies waarin jy beweeg by die skool, by die werk, in die konteks waar jy rond beweeg. En ons tema vanaand is build and create spaces. Hoe bou ons en create ons spasies? Hoe skryf ons spasies wat meer en meer lyk soos die spasies wat God wil hê ons moet maak? Laas keer het ons 'n bietjie gepraat oor die suurspasies en ek het vir julle gesê Wanneer spasie sie raak is wanneer dit eintlik net begin gaan oor onsself. Wanneer ons vir onsself begin sê maar dis soos ek dit wil hê, dis soos ek wil hê mense moet my benader, dit is hoe ek wil hê eh, liefde moet lyk, like, dit is hoe ek wil hê um genade moet lyk. Like. Dan begin die spasie sie raak. En Paulus het dit geskryf in Efesiërs 4, dan sê hy vir hulle skryf die spasies volgens wat Jesus kom doen het op daai kruis. Skryf julle spasies volgens wat hy gedoen het en julle sal spasies hê wat nie suur is nie. Nou Letitia Gasca is 'n weird van. Sy's 'n Meksikaanse besigheidsvrou wat destyds vir mense probeer verduidelik het dat in die antieke tyd was daar al hierdie weird maniere van van besigheid doen. As jy gefaal het, was dit oop en bloot gesit in die publiek. Nou wat sy gesê het is byvoorbeeld in en hierdie is waar, net so vir die rekord. In antieke Griekeland Wat hulle gedoen het is as jy bankrot gespeel het in jou besigheid het hulle gesê vir jou gaan staan voor hierdie hele amfitheater trek jou klere uit skeer jou klere basically en jy moet nou daar staan vir ure dat mense kan lag vir jou kan kyk vir jou want jy is 'n failure en mense het dit gedoen elke dag elke dag het mense in die publiek gaan staan en gesê ek het gefail skeer my klere daar is ek dis hoe ek lyk like. ek het ek het gefail ek is bankrot Sal het gebeur in Rome In Rome het hulle net iets anders gedoen. Hulle het letterlik van die mense was was 'n ledemaat of iets wat was afgekap van hulle hande af en hulle moes rondloop met die skuld van hulle failure. Hulle moes rondloop met hierdie ding van ek het my pinkie verloor want ek kon nie meer my rekeninge betaal nie. Dit was bietjie horrible. Maar hulle het hierdie hierdie tradisie gehad van failure, sit dit daar buite. Moenie failure terughou nie, ons wys vir die mense dat ons kan faal. En die laaste ding in Parys in Parys in die in die ancient times wat hulle gedoen het is mense moes ook kaal deur die strate stap en vir mense ook wys dat jy is 'n failure. As jy 'n besigheidsvrou was wat wat gefaal het, moes jy kaal deur die strate stap sodat mense kon sien jy het gefaal. Jy kon nie meer goed verkoop nie, kon nie meer geld maak nie. Jy het niks. Nou wil ek vir julle vra dit is eintlik nogals 'n cool ding. Soos Letitia Gaskas sê, is eintlik 'n cool ding want die antieke mense het hierdie verstaan gehad dat failure is nie 'n ding wat wat wat eintlik weird is nie. Failure is nie iets wat ons moet skrik maak nie. Die antieke mense het gesê ons moet dit embrace. Gebrokenheid, seer, stikkende lewens, ons moet dit embrace. Ons moet vir mekaar kan sê maar ek is stikkend, ek is gebroke, dit is wie ek is. En ons moet oop en eerlik met mekaar wees, ons moet dit met mekaar kan deel. Nou wil ek hê jy moet bietjie sit en en dink daar waar jy nou sit in jou spasies waar jy beweeg, by die skool, by die werk, tussen jou familie, is daai die tipe spasie wat julle het tussen mekaar. Kan julle regtig vir mekaar sê eers oor die ek is 'n failure? Kan julle vir mekaar sê ek was verslaaf aan pornografie en dit het my dit het my persepsie van seks veroorsaak? Kan julle regtig vir mekaar sê ek is stikkend en gebroke, ek is so bankrot, ek kan nie vir die volgende ding betaal wat ek moet betaal nie? Is julle so oop en eerlik waar julle in julle spasies beweeg dat julle regtig dit met mekaar kan doen? Letitia Gaska sê ons het dit verloor. Ons het nie meer daai nie. Ons sit en ons kom kerk toe, ons sit in tussen ons families en ons communities en ons is regtig so gereserveerd. Ons mekaar sê maar jy mag nie failure sê nie. Gebrokenheid moenie dit vir my kom wys nie, dit is swak. Dit is fail. Moet dit nie vir my kom wys nie. Nou Ek wil net hê julle moet 'n bietjie pause daar. Dink bietjie aan hierdie spasies waarin jy beweeg en of daar regtig genade en geregtigheid in hierdie spasies gebeur waar ons eintlik nie vir mekaar kan deel ons gebrokenheid en ons stikkindheid nie. Nou wil ek hê julle moet 'n bietjie dink aan aan die konteks van ons teks van vanaand. Nou in Jerusalem het hulle altyd op 'n sekere stadium het, het die Jode hierdie fees gehad en hulle doen dit nou nog. Uh hulle noem dit die fees van tabernakels. Nou daar kan julle nou sien op die skerm hoe baie Jode dit nog elke keer bywoon, elke jaar kom al verskriklik baie Jode van die fees van Tabernakels want dit is die fees wat die Jode herdenk het om vir mekaar te sê maar God sal sorg. So toe hulle deur die woestyn getrek het, het die mense vir hulle gesê luister maar ons moet onthou dat God sal vir ons sorg in water en ons krops en die goeders wat ons um die tabernakel wat ons rondtrek, hy sal sorg vir ons. God is daar. En dan het hulle hierdie fees gehad. En in Jesus se tyd in die teks wat ons vanaand lees, was dit ook so. Hulle het fees van tabernakels gehad en wat dan gebeur het is 'n priester het gekom en hulle het hierdie massive klomp mense het om om hom gedrom en hy het 'n altaar gehad, hy het water en wyn gevat en hy het dit oor hierdie altaar uitgegooi. As jy nou wyn oor 'n altaar gooi, gaan mense jou teen teen en gooi met goed. Um ehm, met jy mors wyn. Maar is net die studente wat dit verstaan. So hulle gooi water en wyn oor hierdie altaar en die priester staan nou daar en hy gooi dit uit En dan skree die mense heeltyd Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, het hulle geskree. Nou in Johannes 7, daar waar Jesus vir die mense sê, "Die wat dors is, kom na my toe, ek sal vir julle water gee om te drink." Julle hierdie is soos poetry. Dit het in daai oomblik gebeur. Toe hierdie ou die water en die wyn oor hierdie altaar uitgegooi het en Jesus het daar gestaan terwyl hierdie mense so skree. Want die teks sê vir ons dat Jesus het hard begin praat omdat die mense gegil het, Hosanna, Hosanna, het hy gesê, "Maar kom na my toe. Moenie daartoe gaan nie, kom na my toe. Ek sal vir julle lewende water gee." Dis soos poetry. En dan het hulle by hierdie fees van tabernakels begin kuier. So die aand dan gaan hulle en hulle het sulke sekots gehad hierdie klein tenthuisies wat hulle opgeslaan het daar teen die heuwel en die mense het gekuier want hulle het van ver af gekom ver van Jerusalem eh, na Jerusalem toe daar gesit en kuier En wat gebeur as mense baie wyn drink? Uh weer eens, ja, tieners, julle moet dit nie weet nie, so ek gaan dit nie eens sê nie. Maar <laughs> hulle het baie begin kuier en dan het die mense na mekaar se tente toe begin gaan. En hulle het nou begin strooi aanjaag en mekaar se tente ingekruip en dit is wat die Jode gedoen het by die fees van Tabernakels. Almal het dit gedoen. En dan gebeur ons teks. Die volgende oggend staan Jesus dan nou daar hier in Jerusalem en hierdie mense bring hierdie vrou na Jesus toe Want sy het die vorige aand in iemand anders se tent gaan inkruip en oorspel gepleeg. En dan staan Jesus nou daar met al hierdie konteks, met al hierdie feeste wat wat hier om aangaan, die priester wat hierdie goed oor die altaar gegooi het, hulle wat so lekker gekuier het, en dan kom hulle nou by by Jesus aan met hierdie vrou. En die en die teks wat baie gepreek was. En hierdie is baie mooi, hoor dit nou. Die teks wat baie gepreek was deur daai priester wat hierdie goed oor die altaar uitgooi. Hy het baie in Jeremia 13 het hy baie aangehaal in hierdie fees. En hy het vir hulle altyd gesê, "Lord," en dit staan in Jeremia 13, "Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the Lord." So Jeremia het gesê, "Die wat wegdraai van God af se name sal in die sand geskryf word." En dan by hierdie fees, daar die oggend wat hulle hierdie vrou na Jesus toe bring, dan gebeur die volgende. Julle kan saam met my blaai na ons teks toe van vanaand, Johannes 8 van vers 1 tot 11. Julle kan saam my sin toe blaai. As jy 'n Bybel het, as jy die app het, maak hom oop, Johannes 8. Ek wil julle 'n bietjie challenge as jy nie jou Bybel gewoonlik kerk toe bring nie, bring hom 'n bietjie saam. Want in julle kategese tyd en waar julle bietjie met mekaar chat, is dit lekker om terug te gaan na die teks toe en vir mekaar te kan sê maar wat oor ons hier uit. Hanno het nou een ding gesê, Hanno is 'n noob, maar wat wat oor ons jy? So bring julle Bybel saam. Kan julle vir my verkeerd bewys. In Johannes 8 dan skryf Johannes nou oor hierdie vrou wat oorspel gepleeg het. Hulle bring haar na om na haar na, na Jesus toe. Hy staan daar, hierdie fees is aan die gang. Die mense wil hê hulle moet hierdie vrou stenig. Sy het oorspel gepleeg. Sy het in iemand anders se tent ingekruip. Wanneer almal dit doen, bring hulle hierdie vrou na hom toe. Kom ons lees dit saam. Ek is nou heeltemal verkeerde plek. Liewe genade. Hierso, die vrou wat op wat op oorspel betrap is. Hierna as hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op beter daad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het vir ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?" Dit het hulle gevra om hom uit te lok sodat hulle iets kon kry waarvoor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi." Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste, Jesus is alleen agtergelaat saam so met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle?" Met die een van hulle die het nie het een nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here sê sy. Toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moed dan nou van nou af nie meer sonde doen nie." Nou ek hoop julle julle hoor nou bietjie die die poetry van wat Jesus hier doen. Hy skryf in die sand. Ons dink baie keer Jesus het net 'n streep in die sand getrek en hy het gesê vir hierdie vrou staan daar en as jy in die sonde het nie gooi. Maar hy skryf in die sand. En daai teks wat daai priester heeltyd gepreek het om te sê in Jeremia, maar die mense wat wegdraai van God af, hulle name sal in die sand geskryf word. Jesus is besig om hierdie fariseërs se name in die sand te skryf. Dis hoekom hy daar afbuk en skryf en opkom En soos wat hulle sê, maar meneer, hierdie vrou het oorspel, skryf hy weer 'n naam in die sand. Want hy sê vir hulle, die spasie wat julle hier maak is genadeloos. Dit het nie justice nie. Dis stikkend. Julle is verkeerd. Julle draai weg van God af. So die ding wat Jesus vir hulle probeer sê is die hierdie spasie wat julle geskep het. In die eerste plek, as julle as julle weet dat dit reg is om haar te stene gooi, Hy sê vir eintlik vir ons die spasies wat ons skep is daar geregtigheid. Is dit reg dat hulle net die vrou na Jesus toe bring? Wanneer die man ook oorspel gepleeg het. Wanneer die man ook in sy tent besig was en sy in sy tent ingeklim het en ander mans dit ook gedoen het en ander vrouens dit ook gedoen het want is by dieselfde fees. Is daar geregtigheid in hierdie spasie? En dan skryf hy hulle name. Hy sê eintlik vir hulle as jy dink dis geregtigheid gooi. Maar hulle kan nie, want dit is nie. So hy sê eintlik vir hulle God se spasie lyk anders. God se manier van doen is anderste as die geregtigheid wat julle nou hier op die tafel wil kom sit. In die tweede plek sê hy vir hulle is is hierdie genade. Hy skryf dan eintlik hulle name in die sand want hy sê as julle genadeloos is, as julle weet dat hierdie vrou iets verkeerd gedoen het en julle is bereid om haar dood te gooi met klippe. Go for it. Maar hy sê eintlik vir hulle, julle is genadeloos. Hierdie spasie waarin in julle is trek julle nie mense in nie. Julle is fariseërs wat hier staan en preek en wyn en en water oor altaars gooi en hierdie tekste aanhaal vir mense, maar julle verstaan eers wat dit beteken. Julle trek nie mense in en sê vir hulle, maar word deel. Hierdie is 'n spasie van liefde van grace nie. Julle sê nie vir mense maar hierdie is 'n spasie waar jy jy sal genade vind hier nie. God se liefde sal jou oorval. Jy sal nie seer kry binne nie. So hy sê eintlik vir hulle God se spasies lyk like anders. En dan skryf hy hulle name in die sand. En die laaste ding wat hy eintlik vir hulle sê is daai ding wat Letitia Gaska gesê het. Hy sê eintlik vir hierdie vrou, jy is gebroken. Jy het 'n fout gemaak want hy sê vir haar, gaan nou en moenie meer so maak nie. Maar hy weet sy's 'n stikkende mens, 'n gebroke persoon. Sy is nie reg nie. Maar vir die Jode was was geloof hierdie ding van almal moes net heel wees. Almal moes net goed wees, almal moes net great lyk. Like. Met ander woorde, hy sê almal moet soos die Avengers wees. Ek het gister die Avengers gaan kyk. Kan ek dit spoil? Nee, grap. Moenie huil nie. Nee, ek joke. Uh maar almal moet almal moet soos die Avengers wees. Almal moet hierdie heel superhero mense wees as dit kom by geloof en julle moet net awesome wees. Dit is hoe julle spasie lyk. Like. God se spasie lyk like anders. God se spasie is juis vir hierdie mense wat stikkend is, wat foute maak, wat foutief is, wat gebroke mense is, wat vulnerable is. Dit is die spasie wat God kom maak. So dan sê hy vir hulle, as julle bereid is om te sê dit julle is nie gebroken nie, julle is heel, almal wat aan julle spasie behoort moet net heel wees, gooi die klippe. En dan skryf hy hulle name in die sand. Nou die rede hoekom wat ek dink daai daai fariseërs nie die klippe kon gooi nie. Dis so, omdat hulle hulle weet self dat die spasie wat hulle bou is toksies. Dis swak. Dit het nie geregtigheid nie. Dit het nie genade nie. En dit trek nie mense in nie. Dit sê nie vir mense maar al is jy hoe stikkend en hoe seer kom word deel van ons nie. Al is jy hoe stikkend en hoe seer ons genade vir jou hier nie. So Jesus kom sê eintlik vir ons, wat se spasies bou julle? Is die spasies wat julle bou regtig iets wat goed is? Is julle space rangers wat goeie goed bou? Ek het gedink dis pretty cool space rangers. Ek wil dit nog eendag 'n band naam maak, Space Ranger. So ek wil vanaand vir julle sê dat die belangrikste ding wat julle vanaand moet huis toe vat, is dat die mag lê in jou hande met die spasies wat jy maak. Ons sê baie keer vir mense maar God maak die spasies vir ons. God het vir ons vrye wil gegee. Hy het vir ons gesê dit is hoe liefde lyk, like, dit is hoe geregtigheid lyk, like, dis hoe genade lyk like, en dit is hoe gebroke mense lyk like, wat ingetrek word. Ek wil kyk, kan julle dit doen? Kan julle spasies skei waar hierdie mense actually kan deel word? Sal julle spasies skei wat genadevol is, liefdevol is, geregtigheid geskied? Die mag lê in jou hande. Ons staan baie keer terug en sê, maar Jesus sal iets kom doen, God sal iets kom doen. Ons hoef dit nie te doen nie. Ek sê vanaand vir jou dat die mag is in jou hande. Jesus het dit in jou hande kom sit om vir hierdie fariseërs ook gesê: "Maak julle beter spasies waar jy beweeg. Maak julle spasies van genade, geregtigheid en liefde." Nou gaan ek weer terug bietjie na daai eerste vraag wat ek julle gevra het. Dink net, hoe sou die wêreld gewees het as ons vir mekaar gesê het: Soos hierdie vrou wat hier aankom, sy het oorspel gepleeg en ons kan vir haar sê hierdie is 'n spasie van genade. Spasie van geregtigheid. Ons weet almal maak foute. Dis 'n spasie van geregtigheid. Kom, kom in. Dis 'n spasie van gebroke mense. Hoe anders sou die wêreld nie gewees het nie. Hoe anders sou dit nie gewees het as ons soos die antieke besigheidsmense na mekaar toe kon kom en sê, "Hier ek is Hanno Akerman en ek is 'n stikkende mens. Ek is gebroken. Maar ek weet hier kan ek genade kry." Hier kan ek heel word en hier word ek ingetrek omdat Jesus vir my aan daai kruis gesterf het. Omdat hy daar gestaan het met daai vrou wat oorspel gepleeg het en vir hulle gesê het, "Maar dit is die spasie wat ek wil hê julle moet maak." Jy het die mag om by jou skool, by jou werk, daar waar jy beweeg, die spasies te vorm om meer so te lyk. En jy kan vir jouself hier sit en dink vanaand, is jou skool 'n spasie waar mense wat gebroken is, heel kan word? Is dit 'n spasie waar hulle ingetrek word? Is daar 'n spasie waar geregtigheid gebeur? Of is dit maar die rugby ouetjies wat cool is hier aan die een kant en die losers wat hier sit aan die ander kant en ons is maar net hier aan in verskillende pole. Ons is nie saam in hierdie spasie nie. Ons maak nie die spasie beter nie. Ons hou dit soos wat dit is. By die werk, ons mingel nie met mense van 'n ander geloof nie want hulle is nie deel van ons spasie nie. Is dit geregtigheid? Is dit genade? Is dit liefde? So julle het die vermoë om beter spasies te maak. Nou gaan afsluit met hierdie storie en ek gaan vra dat die musiekmense kan maar weer asseblief vorentoe kom terwyl ek dit vertel. So ek het ek het gesê maar ek sal my my hele uh bediening hier by Stellenberg sal ek limit tot 3 atletiek stories. En dit gaan vir my baie moeilik wees. Uh want dit was 'n groot deel van my lewe. Maar iets wat my nogals gevang het deur my studentejare was dat ons het hierdie ons het hierdie groep gehad. Daar sien julle nou baie van my oefengroepelle. En ek weet nie of julle al gekyk het op TV as as julle nou hierdie goed gesien het soos Varsity Athletics. Dis mos hierdie ehm um, ja, skus. Gooi maar die ja. Uh dis Varsity Athletics, so dis soos universiteitsatletiek. Tikkies, maties, tikkies wen altyd want ons is net beet. So ek uh, so uh, uh skus. Skus, sorry. Uh skus dat ek dit gesê, jammer. Uh, So dis stukkies teen maties teen bloem teen al hierdie universiteite. En iets wat my altyd opgeval het is daai spasie van Varsity Athletics was soos 'n neutral space. So ons daai ouetjies wat julle nou daar sien, die swart ouetjie wat nou daar staan langs ons, was een van my oefengroepelle, maar hy het my so kwaad gemaak. Want toe daai feestmas vol goeters gebeur, by tikkies. En ek weet nie of julle in die koerante daarvan gehoor het nie, miskien het julle in die nuus daarvan gelees, maar mense het letterlik in klasse ingehardloop, goed gebreek en gesê ons wil verniet kom swat. Dis dis dis hoe die land moet wees. Ons moenie betaal vir ons swattings nie. En ek het toe gesê vir vir hom het ek gesê luister maar dit is belaglik. Hoe kan mens verniet kom swat? Ek meen ek moet werk om te gaan swat. Ek moet geld maak om te gaan swat want my ma kan ook nie daarvoor betaal nie. Ek moet 'n studieleen vat. Wat maak jou beter as ek? En die ding wat my gevang het is hy was 'n ouetjie wat in Mamelodi gebly het, 20 km uit Pretoria uit eintlik. En hy het universiteit toe gedraf in die oggende. Gedraf elke oggend universiteit toe in die klas gaan sit met sy sweet <laughs> en sy atletiekklere en dan het hy baan toe gedraf, dan het hy gaan oefen want hulle het nie 'n kar gehad nie. Hy het in 'n shack gebly in Mamelodi. En toe hy vir my gesê het, "Hanu, jy verstaan nie. Ek wil kan swat ek wil onderrig kan kry want ek het nie die geld om dit te doen nie. Toe dit my gevang want ewe skielik het ek besef dat my persepsie is gevorm deur die spasies buite hierdie atletiekgroep. Want hoe meer ons met mekaar begin gel het in die, in hierdie waaste athletics goed wat ons gedoen het, ons het nog aflosse saam gehardloop en goed gedoen, het ek hierdie ou begin leer ken en ek het begin besef maar hy's eintlik 'n goeie ou. En die standpunt wat hy het is eintlik goed. En het ek meer genadig teenoor hom begin word ek meer liefde teenoor hom begin be bewys of hom begin sê maar ou ek's eintlik lief vir jou. Ek eintlik liefde vir jou want ek weet hoe struggle jy en ek weet hoe swaar jou lewe eintlik is. En iets wat vir my beautiful was en ek sluit hiermee af is dat daai atletiekgroepie was was ons spasie waar ons letterlik hierdie drie goed beleef het. Geregtigheid. Want as mense begin praat het oor die feestmas vol goed het ek vir hulle gesê, maar hy kan nie gaan swat nie, so hulle moet eintlik 'n manier kry dat mense net kan onderrig kry want hy moet draf 20 kilos weg. Ek moet hom gaan haal met my kar, dis nie reg nie. Ek het genade teenoor hom gehad omdat ons saam geoefen het. En ek het vir hom gesê, weet jy wat, net soos jy nie kan swat nie, ek is net so gebroken. Ek het ander probleme. En ons is lief vir mekaar daarvoor. Ons is ons steek nie goed van mekaar af weg nie want in hierdie groep is ons eerlik met mekaar. En ek wil vir julle vra, kan julle na julle plekke toe gaan, na julle skole, na julle werk en daai tipe spasies skei. Kan julle bou laat Christus regtig in julle spasies sigbaar raak. Laat God regtig lewe in julle spasies en die liefde en genade van God vir mense gewys word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand dit net weer kan hoor. Dat ons vir mekaar kan sê die spasies wat ons maak is so belangrik. Dit is dis so krities tot ons bestaan. En Here dat ons regtig net kan vra dat dat ons spasies van genade, van liefde, van van vrede sal hê. In die skole waar ons is, in die werk waar ons beweeg, in ons familieverhoudings, Here dat ons die mense sal wees wat wat spasies maak wat genadeloos is, liefdeloos is nie maar dat ons regtig mense sal wees wat ander intrek. Dat Stellenberg en die skole waar ons is, skole sal wees waar mense sal sê, "Jesus, maar daai is 'n great space om in te beweeg." Dat die werke waar ons beweeg, mense sal sê, "Maar hierdie space wat ons hier create is 'n special." Dis spasies van genade en van liefde dat ons ons gebrokenheid met mekaar kan deel omdat U vir ons aan 'n kruis kom hang het en vir ons kom sê het maar ek breek vir jou om te wys dat gebrokenheid is nie iets om voor weg te hardloop nie, dis iets om te embrace. Mag ons filosofie oor die spasies wat ons maak, Here, verander. Dat ons as ons vanaand hier uitstap, 'n ander filosofie op ons harte vat om ons spasies beter te struktureer. Ek bid dit in U naam. Amen. Ja, ons gaan nou nog 'n liedjie doen. Kan ek vra dat almal gou staan? Dis net gestaan vir die laaste liedjie ook. Voor ons het in uh, eh, dankie aan hom is baie it's amazing. Ek wil ek wil net ietsie sê oor hierdie teks. Dit beteken vir my persoonlik baie. Um wat Jesus gesê het was dat die eerste een die een die een wat wat tussen julle geregtig is, die een wat een tussen julle ge, gewete skoon is, wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En die realiteit is dat daai Jesus was. Hy was die een in die posisie om die klip te mag gooi volgens wet. Hy was die een wat volgens wet, volgens geregtigheid en justice mag hy die klip gegooi het. En hy het vir hulle gesê wie ook al nou geregtig staan, gooi die eerste klip. En wat hy gedoen het is hy tegnies net gesê ek gaan nie jou judge nie. Um for the son of God did not come to judge the world, to condemn the world, but to but that we have, may have salvation that we might be saved. En daai geregtigheid wat Jesus eintlik wys is is gevind in genade want daai genade wat hy gee het haar empower sodat sy eintlik kan uitstap wie hy regtig waar sien om te wees. Want sy is nou vol sonde. Sy is sy is selfs teen die prostituut ek neem aan. Sy het seker baie rond geslaap dat die dat die fariseërs haar baie herken het en gesê o, hierdie een. En toe sê hy vir haar moet dit nie weer doen nie. God se genade wys vir ons wie ons regtig is. Dit en dis nie 'n ding van moet dit nie doen nie want jy mag nie. Dis moet dit nie doen nie want ek het juis betaal sodat jy vry kan wees van hierdie ding. En Jesus se genade maak ons vry. Die, die die genade wat hy gee van ek is trots op jou nadat jy nou net met jou meisie geslaap het, nadat jy nou net dagga gaan rook het, nadat jy nou net dronk opgestaan het en jy het vir jou ouers gehoor waar jy gaan slaap het laas na vorige aand is God lief vir jou en hy aanvaar jou en hy embrace jou en jy gebruik en hy en hy sê vir jou ek is lief vir jou. Ek was ook daar. Ek was way twister op skool. En toe ek 'n encounter gehad het met God se genade vir my waar hy vir my sê hy is trots op my, toe ek dit nie verdien het nie, toe ek juist dit nie verdien het nie. Sê hy vir my hy is trots op my, is toe my lewe verander het. So dis juist God se genade wat ons empower. Dis hoekom hy vra gesê het jy moet dit nie meer doen nie want hy weet sy Ek dink ek dink persoonlik wat het gebeur na daai? Ek dink jy sê dit ooit weer gedoen het. Ek dink sy was verander. Sy het 'n encounter gehad met liefde. Sy het 'n encounter gehad met die genade, regtig lyk. Like, want hierso's 'n man, die eerste man wat haar eintlik goed hanteer, want al die ander manne hanteer haar sleg. Hier is een man wat haar goed hanteer, van wyse genade lyk. Like. En sy was heeltemal geshape, sy was heeltemal anders. Sy het 10 10 in haar lewe heeltemal anders geleef. Sy het 10 10 in vir Jesus gevolg verder. So so laat daai net in jou agterkop gaan terwyl ons hierdie liedjies, liedjies Mercy Mercy, bring me to my knees ons sing dit die realiteit dat God se mercy, sy genade bo op dit wat ons juis nie verdien nie, ons empower om te verander. So hou dit net in die agterkop terwyl ons daaraan